homoi cum homoi. Eble mi estas naiva, sed mi supposas che tiu normala homo preferas pacion an stat milito. Militon decidas politicistoi contra o lavolo de plei multae popolanoi. Cai ciam ocasas absurde militei conflictoi, nenio pli bone montras la contra oemon de simplei popolanoi o centenoi de ordinarei homoi quiui cortusce montras sian patsemon per simbolae agoi. Estas conata la episodio en la unua mondmilito en franzuio ocase de Cristnasco. Oni spontane faris pauson cae soldatoi britei, franzei cae germanai, rencontigis inter tranceoi, interchanges donatsetoin, cae ec ludis futbalon. Ie la tredeca de marto du mil dudec du, unu usona cosmonauto cae du russai cosmonautoi revenis en Kazahujan centron. Ili estis restintai en la sama capsula internazia spazio stazio dum suficient longa tempo, dum quiu ili afable cae professie laboris cune. Usona cosmonauto et superis la recordon relate longan restadon en la cosmo. Presca unuiaron li vivis en la capsulo. Ili ciu estis perfecte informitai pri la lastae ocasajoi sur la tero, plu convivis sen ia ein strecho. Ocase de la preparo e por reveno sur la teron, la russa e caiusona e cosmonautoi amike bracumis unula aliaen cae emocie esprimis sian desiron che daura cun laborado plu estu inter ili por la bono de la scienzo. Dume, politicis to surtere furiosis trian simile pensigan in formon publicigis la revuo la ondo de esperanto en sia unua numero en 2012 numero 301 sur la quina pagio de montras belan foton de du atletinoi qui partoprenis en la somera olimpico en tokio unu ucraina cae unu russa. La foto trairis la mondon ciel simbolo de interhoma amicetso trans politicae malconsentoi. Cie en la mondo sporto estas considerata kiel factoro por interpopola confratigio. Pazza convivado, cae respecto, sed En la vintra olimpico 2012 en Pekino oni malpermesis tiaen fotoen. Certe tion ordonis politikistoi. Ciniculo eble argumentus che politikistoi estas electite de la popoloi. Mi respondus che ili tamen ne giuste representas siaen electintoina al la redactora paro qui u respondetsas pri la ondo de esperanto mi sendas mian kun sentemon kaj en la dudek unua jarcento jam ne estas loko por milito